jambo jingine ambalo mtume sala llahu alayhi wasallam amelizungumzia ni pale aliposema katika maneno makubwa kabisa ambayo kila mara sisi tutasomewa lakini kama vile hatuyataki maneno haya lakini utabaki kuwa ndio ukweli usiopingika sahaba Irbad bin Saria as-Sulami radhiyallahu anhu anaelezea hali fulani anasema وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه siku moja mtume sana sallama alituwaidhi sisi mauidha tena mauidha yenye kuathir baligha nyoyo zikapata hofu watu wakalia waliotambua wakatambua kwamba mtume sana sallam hapa anatuaga si kwa maneno haya anayotwambia huyu atakutuondoka kutuondoka sasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walipolitambua hilo wakaomba wapewe wasia ausina katika aliyowahusia watu mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia baada ya kuamrisha watu juu ya taqwallahi na as sami wat-ta'a katika aliyoyasema ndakaje hapa waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira yoyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona ikhtilafu na tofauti nyingi itafika wakati waislamu hawawezi kukaa mahali kikundi cha watu kumi ishirini ile watakhtalifiana huyu asema hivi yule asema vile sio ikhtilafu za tanawui tu katika kwamba ah, hapa kuna ya juzu hivi na hivi kwamba njia zote mbili zafaa a ah, ah, ikhtilafu kwamba hii dini nyingine na hii nyingine huyu asema juu yule asema chini hizi vitu hivi tofauti haiwezi kuwa kitu kimoja aina Allah yule asema yuko juu mwingine asema yuko chini ah, itakuwa kitu kimoja ni tofauti kubwa kabisa halali haram mwingine kwambia shirki akisema hii tauhid yafaa tena uislamu wafaa wafanye hivi ah. shirki huyo asema shirki huyo asema hapana ni tauhidi hii sunna hii ni sunna nikwambia hayo sio sunna hayo maneno tu bid'a sio bid'a sunna unaona waman yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira kwani sisi katika ulimwengu huu mzozo wetu kwenye nini si haya ni kama dini mbili zimesimama wajhan hii ya huku na ya huku zagongana sasa hii na mtume wake hii na mtume wake jamaa mtume swalla salam hapa alifunga tu ah, ah. sio kufunga jifungeni sisi tutapiga ngoma kufunga na ngoma wapi kwa wapi hebu angalia hii tofauti ilipokuwa mtume swalla salama aulizwa au asema mimi anafunga siku ya Jumatatu anasema siku hiyo Jumatatu ni siku ambayo ulitu fihi wa unzila alayya fihi nafunga mimi siku hii kwa sababu ndiyo siku mimi niliyozaliwa na ndiyo siku mimi nilioletewa wahi nikapewa utume ametaja sababu na illa ni murakkaba mambo mawili yalipatikana ndani ya siku hii ya Jumatatu sasa watu wakachimbua wakazama wakazama kwenye tope wakachumbua wakasema aha kama kafunga basi kumbe avaa kupiga ngoma si mradi sherehe tu kinyang'anyiro vuta nikuvute vuta nikuvute vuta nikuvute hawa wasema ndiyo hawa wasema hapana lakini watu wametoka kwenye saumu saumu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu amefikia mpaka kuelewa kwamba ile saumu maana yake hasa ni kuimba na kupiga ngoma na kucheza siko katika maudhui hiyo lakini na kwenye maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira nini mfanye fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin akatilia msisitizo tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh akatahadharisha wa iyyakum wa muhdathati al-umur Kukaa hivi hivi Mtume swalla sallam akusema tu kwamba basi nyinyi elewaneni tu kila mmoja ashike njia yake. Ah ah. Mkitaka makhraji ya hizo ikhtilafu. Ikhtilafu ni sunnatullah fil kauni. Ikhtilaf kutokea hii ni sunna ya Allah ndio utaratibu wa Allah katika huu ulimwengu. Walidhalika khalaqahum. Lakini makhraji ya ikhtilafu iko. Tumeshawekewa njia za kutoka kwenye ikhtilafu moja katika njia hizo ni kushikamana na mafunzo sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sio njia nyingine masahaba walikhtalifiana lakini njia waliipata kwa kurudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam التابعون كذلك واتباع التابعين hivyo hivyo shikamaneni na mwenendo wangu na pia shikamaneni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu walioongozwa almahdiyin walioongozwa shikamaneni nazo vizuri na mziume kwa meno ya magego yani zikamateni barabara kabisa msiziachie lakini mtahadhari na haya mambo ya kuzusha zusha haya hizi birthday vitu gani huu uzushi achaneni nao si mzuri utawaharibia dini mtashindwa kwa sababu mtagombana mtagombana mtakhtalifiana mtateta baina yenu na hakuna muamuzi wa kuamua zaidi ya kurudi katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii ni sababu nyingine ya ndani na kuna sababu ya nje nitaleta tafsiri katika sababu zote hizi insha Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyasema katika sababu za nje kutoka nje ya waislamu pia zitakuwa zitakuja sababu za kuwadhoofisha waislamu na sababu za nje zitakuja kwa sababu zile za ndani kati yetu sisi wenyewe katika aliyosema sallallahu alaihi wasallam asema yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa الأكلة على قصعتها tafika imekaribia kufika wakati mataifa yataitana kwa ajili yenu kama wanavyoitana walaji wa chakula kwenye sahani ya chakula chano kasa jisinia kubwa lile la mbao zamani wale wazee wale zamani wanafahamu katika miji hii ya kimwambao watu walikuwa wakila katika chano jisinia kubwa la mbao waweza kukaa watu 20 mahali pamoja inaitwa qas'a ingine tachano ingine kihero ingine majina tofauti tofauti kwa watu wataitana kwa ajili yenu nyinyi maadui kama wanavyoitana kwa ajili ya kula walaji wanavyoitana kwenye sinia ya chakula mataifa haya yatakaa na hawa na hawa na hawa wakae mezani wapange mipango na mikakati ya kuwamaliza waislamu wagawane miji ya waislamu wagawane farawati za Kiislamu yani utajiri wao na rasilimali zao wazichukue wao kama mna petroli waichukue wao mna gasi waichukue wao mna dhahabu zao yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله وصحابة ونشنغاه ni kwa sababu ya uchache ya rasulullah tutakuwa kidogo kwamba wakati huo sasa mpaka makafiri waweza kukaa wakapanga njama ya kutumaliza sisi wafanye wanachokifanya wanachokitaka kwa sababu sisi ni kidogo sisi ni wachache Mtume صلى الله عليه وسلم alijibu nini? Qala bal antum yawmaidhin kathir. Bali hapana nyinyi kwa wakati huo mtakuwa mko wengi, wengi si kidogo. Na mashaallah waislamu si kidogo katika huu ulimwengu. Wengi, tuko wengi sisi. Si ndio hivyo? Waislamu tuko wengi. Walakinakum ghutha ka ghutha as-sayl lakini nyinyi mtakuwa ni kama povu lile linalobebwa na mafuriko takataka zinazobebwa na mafuriko unaona mvua kubwa ikinyesha alafu maji ya mvua yameteremka kutoka milimani mito imejaa mabonde yamejaa tunaona maji yakitiririka kwa nguvu sasa kuna zile takataka na yale mapovu yako juu pale yanaelea yanapelekwa tu yanapelekwa tu sasa nyinyi waislamu mtafika hadi ya kuwa nyinyi ni kama takataka zinazopelekwa unajua hizi takataka zilivyo kwanza mali hukima hazina uzito wowote wa kuzuia maji kwanza maji yatakwenda zataka hazitaki na hizo hizo takataka hizo na hayo mapovu hayo hayana khiari kwamba mtashuka hapo mbele hapo kingorani hakuna cha kingorani hapo wala mwembe tayari wao utapelekwa tu maji yanapoelekea غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل kwa ile ghuthaia itaingia katika nafsi zetu kiasi ambacho maadui zetu hawatakuwa na hofu kabisa na waislamu yani waweza kupanga jambo la dhulma ya wazi kabisa hawamuogopi yoyote la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma hawana hofu wazungumza wazi kabisa toka hivi hivi hivi hivi hivi ah hii si dhulma eh lakini hivi ndio hivyo hivyo wewe utafanyaje hubadilishi chochote kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kuna kitu amekiondosha hadithi inasema wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum almahabata minkum Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha kwenye vifua vya maadui zenu hofu na tisho hamuogopeshi tena hamtishi tena Tasema Allah akbar ah unajua hii fujo tu tutamkamata mahali fulani huyo tutampigia ngoma atakuja tu tutamtilia riba atakula tu huyu huyu hana kitu jazba tu hapa hawana hofu washajua ah waislamu tukitaka basi Allah zile hofu katika nyoyo za maadui amezitoa maadui hawatuogopi tena ile sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba haiko walaanzianna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum na Allah ataondosha katika nyoyo za maadui wenu hofu tisho la kuogopa nyinyi wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum wahn na Allah ataweka wahni katika vifua vyenu atatia maradhi ya wahni ndani ya vifua vyenu tumesema kwamba mtume swalla sallam alipoandika barua ilikuwa ni kipindi cha baada ya mwaka wa sita mwaka wa Hudaibia barua ndio ziliandikwa wakati ule baada ya mkataba wa Hudaibia mtume swalla sallam akawa anapeleka wajumbe na akipeleka barua kwa wafalme mbalimbali katika miji katika wafalme aliowapelekea barua mwanzo kabisa nimesema katika wafalme waliopelekewa barua na mtume sallallahu alaihi wasallam ni Herakl adhimi Rome wama adraka marum barua iliandikwa kwa mkubwa kiongozi mkuu wa Warumi daula ya Warumi kwa wakati huo ni imperatoria kubra katika alalam kama ilivyokuwa Amerika leo kwa sababu imperatoria ya Warumi ilitawala Asia Sughra sehemu kubwa Misri Sham Yaman wote hao walikuwa wako chini ya Warumi dola ya Kikristo Ethiopia Misri na Afrika kwa ujumla katika nchi nyingi ziko chini ya daula ya Rum na ule Abraha yule alitaka kwenda kuivunja Al-Kaaba yule alikuwa ni mtawala katika kupitia dola ya Warumi na ndio maana akajenga kanisa kubwa pale Sanaa sasa kiongozi wao aandikiwa barua na mtume sallallahu alaihi wasallam atetemeka mpaka Abu Sufyan adui wakati huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kwa adui mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajasilimu ashangaa laqad amira amru ibn abi kabsha hatta yakhafuhu malik bani al-asfa jambo la Muhammad mtoto wa Abu Kabsha na kilikuwa ndio lakabu wanaombandika nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumtweza jambo lake limekuwa kubwa kiasi hiki mpaka mfalme wa Warumi anamuogopa ile mahaba na hofu na arru'b ilitawala katika nyoyo za maadui na katika msingi mkubwa kabisa wa kufaulu adui yako awe anakuogopa asikuchukulie rahisi sasa sisi katika kitu kitakachopotea kwetu ni kuingiwa na alghufaiya alghufaiya itapelekea kuondoshwa hofu katika nyoyo za maadui zetu hem tujiulize kweli hawa makafiri watuogopa sisi wakitaka mali zetu hawawezi kuzichukua wakitaka kututia katika majela hawawezi kutuingiza wakitaka kutuua hawataweza kwani kinachoendelea huko Gaza na sehemu nyingine katika miji ya Gaza na sehemu nyingine Allah wanusuru ndugu zetu almustadhafina walioko katika miji hiyo na sehemu nyingine kwani wakitaka kuwaangamiza na kuharibu miji nani atawazuia kwani hakuna umoja wa mataifa kwani hakuna haki za binadamu kwani wale sio binadamu lakini wao wanafanya wanalolitaka kwa sababu hawamuogopi yoyote na Allah subhanahu wa ta'ala jambo jingine atatia mapenzi ya wahni katika nyoyo zetu wahni maana yake mtume swalla sallam akaitafsiri akasema ni hubbu dunya wa karahiyatu almaut ni mapenzi ya dunia tu kitoka kwenye kukhalifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zapelekea katika mikhalafat na katika istikhtilaf na mizozo na watu kwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kuipenda sana dunia kwa mapenzi makubwa na hii ni sifa ya makufar wa innahu lihubbil khairi la shadid na hakika yeye mwanadamu kafir kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno ndio sifa ya makufar walionayo tutaibeba sisi nasallallahu alafia wassalama kwa hiyo mmeona tunapigwa kupitia wapi mnaona namna tunavyopigwa tunapigwa kupitia wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa matamanio wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hazungumzi kwa matamanio tu kwamba kafurahi tu leo kaamua seme tu ah leo mtume sallallahu alaihi wasallam kafurahi kasema tu awaingiza watu peponi tu wewe ingia peponi wewe peponi wewe kafurahi tu ah leo mtume sallallahu alaihi akakasirika atia motoni tu fulani motoni fulani motoni ah sio hivyo hakuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam au leo kasifiwa sana kwa wale walimsifia ah basi wewe bwana wewe, wewe kadha apewa fadhila kwa sababu kasifiwa binafsi tu la hakuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi anazungumza kwa wahi إما وحي utakuwa wa Qur'an au ni wahi wa sunna sallallahu alayhi wa alihi wasallam na anachokitabiri na kukieleza kitatokea la mahala akisema nusra iko hapo iko hapo kushindwa ni hapo ni hapo sasa sisi tujifanye kama vile hamnazo kama vile hatuelewi tu tukiambiwa hivi tufanya hivi tufanya hivi tutakuwa uislamu rahisi kabisa tumefikia wakati tutaka uislamu wa rahisi uislamu wa rahisi ni upi yani yale mambo ambayo tunaona kwetu sisi ni, ni mepesi kwenye nafsi zetu tunaweza kuyafanya bila ya kulfa yoyote si haya hewallah jambo lolote ambalo lina masuhulia kwetu na sisi tunataka tuwajibike tutende tutatafuta tawili ah wajua lakini sasa wajua sasa watoka huku waingia huku wenda kule warudi huku ili mradi wewe ukimbie kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hutaki hali ikifikia namna hiyo fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh kadhalika yadhribu Allahu Povu litaondoka bwana, litakauka. Na kitakachowanufaisha watu ndicho kitakachobakia. Tukisema hivi hatukatishi tamaa kwa sababu la tazalu taifatu min ummati ala alhaqi zahirin Halitaacha kulitakuwepo kundi katika umati wangu ambao liko katika haki. Kwa hiyo waislamu wenzetu waliotangulia walipita kwenye vipindi tofauti tofauti. Walipousimamisha Uislamu wa kweli walipata izza, walipolegea wakadhoofika, wakashindwa waliponyanyuka tena izza ikarudi walipodhoofika wakaacha sheria wakaanguka ndio mm, haya niliyoyasema katika kusimama hizi dhuwal na kuanguka kwake wametoka hawa wamekuja hawa wametoka hawa wamekuja hawa wametoka hawa wamekuja hawa siku moja namsikiliza mtu mmoja anazungumza katika wachambuzi wa mambo ya habari habari huko mtu akusoma dini hakika kazungumza maneno kama anakata tamaa anasema zamani ukisoma historia haianguki dola isipokuwa itasimama nyingine Uislamu unasimama unarudi lakini katika wakati huu imesimama imeanguka daula haikusimama tena mpaka leo kutoka 1900 ile eh, Oktoba 29 1923 mpaka leo hii ni miaka 102 takriban inaelekea huko miladia Uislamu umepita kwenye kipindi hakina nguvu ya kidaula yenye kusikilizwa. Kwa nini? Jamani sasa itakuwaje? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotusuta sisi na kututahayariza bali na kutuongoza kwa wakati huo huo na kutuonyesha sisi maslahi yetu yako katika njia ipi maneno yake ni mengi sana na ukiziingilia hadithi kuzichambua ni nyingi ndio muhadhara wote lakini tuambiwe hadithi ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sasa tutakuwa sisi waislamu tumekinai ah leo sasa nimekinai leo sasa hadithi 200 ah hadithi 1000 mpaka upewe hadithi ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hapo utakuwa roho yako imetulizana na umekinai ah kwamba ah kumbe sababu ni hii utaka ngapi kwa mtu anayemwamini Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akiambiwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam hata kipande cha maneno yaliyotimia kinamtosha amesema mtume sasa amesema hivi ndio amesema hivi خلاص hii ni aya hii aya basi imemtosha huyo ndio muumini alivyo sasa kwa kuwa maneno ni mengi ndaka turudi sasa kwenye hali halisi tuliyonayo wakati wa daula ya Uthmani ad-daula ambayo ndio hii ya mwisho baadhi yenu au wazee wao waliidiriki kama si sisi hapa basi babu zetu walidiriki yani watu waliozaliwa 1800 na wale mwanzoni mwa 1900 kwa sababu imeanguka 1923 mwishoni kwenda 24 kuna watu wameidiriki wameishi kwa hiyo walikuwa na habari za yakini wanajua kuna kitu fulani kilikuwepo daula hii kuna vitu iliangusha ili vilisababisha ianguke na waislamu nguvu yao iko chini ya mtawala wa Kiislamu anayewaongoza katika haki na anayewahukumu kwa uadilifu kwa sababu mambo yataka nidhamu na utaratibu si mambo mambo mengine kweli atapeshwa masuhulia mtu binafsi wewe kama wewe lakini kuna mambo mengine yamewekwa ni dhamana kwa mtawala na ndio maana Uislamu umezungumzia masala ya utawala utawala ima katika khilafa ya nubuwa au ufalme ikawa utawala unakwenda kwa kurithiana kama zilivyokuwa duali za Kiislamu daula ya Bani Umayya daula ya Bani al-Abbas hata daula ya Uthmani ilikuwa inakwenda kwa kuzingatia vizazi vyao akitoka mtoto akitoka babu anakuja baba baba mtoto mtoto mjukuu mjukuu kitukuu hivyo hivyo na kuendelea walikuwa wakirithishana kwa namna hiyo kwa njia yoyote ile utawala wa njia yoyote lakini waislamu walikuwa katika utawala na kiongozi anayewaongoza sasa tunaingia mikataba na nchi hii tuko katika hali ya amani na hatupigani nao vita maadui zetu sisi ni watu fulani kwa tupeleke jeshi mahali fulani serikali inaandaa taratibu zote Uislamu ulikuwa hivyo katika nguvu hiyo Sasa daula ya mwisho ambayo imeingia katika asili yetu katika zama zetu ni daula ya al-Uthmania. Wewe wadhani jambo gani ilipelekea daula Uthmania kuanguka? Ushawahi kujiuliza Masoma mambo mengi hapo mkiulizwa mambo ya maskuli vitu vingi umesoma wewe. Si ndio hivyo? Ukwenda skuli lakini una mobile yako hiyo. Wasoma vitu vingi huko wewe Facebook, huko kwenye Twitter, sijui sasa hivi sikuja nini? Siku... Kote kote kote wasoma wewe. Habari za wapi wazijua, tukikuuliza habari za Amerika wazijua wewe, habari za za za Europe wazijua wewe, wajua Manchester City waijua wewe Manchester United waijua wewe Real Madrid waijua vizuri kabisa tukikuuliza utatoa habari na wachezaji walivyonuliwa na dau lao habari zote za yakini usijifanye umetulia hivi kimya ifanye kama si wajua kama mnyonge lakini ukiulizwa hapo waanza kujua hivi wajua mambo mengi yaalamuna dhahira min alhayati dunya wa hum ala alakhirati hum ghafilun lakini nina hakika mimi waislamu wengi hawajapata fursa ya kusoma hizi dua za Kiislamu sababu za kusimama kwake na sababu za kuanguka kwake ili yawe mafunzo kwao haya ni waulizeni sasa hivi kwa nini dola ya Uthmani au dola Uthmania dola ya Waturuki ilianguka kwa nini tunaweza kutamani ah kumbe hiyo pia ipo ipo eh lakini hatuyapatilizi mambo ya Uislamu mambo ya Uislamu hatuyapatilizi sisi na ndani yake kuna ibra kuna mazingatio ndio maana jana nikasema Uislamu hauna mashabiki wa kushangilia tu ah, ah, kwamba kuna wenyewe alafu kuna mashabiki kweli kitokea jambo wale wanafiki wale mbona wafanye hivi wale hivi wale wale hivi haya wale hawakuweza wewe na ukoo wenu na kijiji chenu na mji wenu wewe na watu wako na maskani yenu nini mmefanya madha qaddamtum lilislam kwa sababu kama ni wali yusalluna kama nusalli wanaswali na sisi swali lakini madha qaddamtum lilislam walmuslimin nini shababu vijana wa Kiislamu wazee wa Kiislamu mna maarifa mna mna khibra ya mambo madha qaddamtum lilislam mmeufanyia nini uislamu sasa tushawahi kusoma sababu za msingi za kuporomoka hizi duwal bilkhusus ad-dawla al-uthmaniyya tushawahi kusoma habari zake au hizo ni habari za mashekhe fulani sisi hazituhusu sasa hiyo pia ndio nukta ya udhaifu hapo sasa tumepigwa kupitia hapo ina maana kwa lugha fupi na wewe pia umeongeza mzigo katika umma wa Kiislamu ule uislamu umeelemewa alafu wewe waja na jijiwe lako kubwa umekuja kukaa pale umelibeba namna mzigo waongezeka umekuja na gunia lako zito la misumari vile umekuja pale umebweteka uislamu kubebe badala ya kubeba jengo la uislamu tutie nguvu uislamu uinuke sisi ndio tuongeza mzigo uislamu utubebe alafu tunatarajia nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun hivi watu wanadhania kwamba wataachwa tu hivi hivi hakuna kulfa hakuna taklifu yoyote hakuna masuhulia kwa sababu tu wamesema tumeamini na wasitiwe kwenye mtihani fitna imetumiwa fitna ni moto moto wenye kupambanua na kusafisha ndio fitna dhahabu ili ijulikane kwamba hii ni dhahabu safi yenyewe na hii ni fake itie kwenye moto dhahabu safi itazidi kung'aa dhahabu fake itafiga weusi itabadilika kwa hiyo mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake umeitwa fitna mtihani unaweza ukaja kwenye kheri ukapewa siha na afya na akili ukapewa mali ukapewa cheo na utawala ikawa imekuja kwa njia ya kheri kwa maana ya mali ukapata utajiri ni mtihani huo au mtihani ukaja kwa njia ya shari ukaingizwa kwenye ufakiri na matatizo na maradhi na mitihani mbalimbali ni fitna sasa hivi watu wanadhania ya kwamba wataachwa kwa sababu wamesema tumeamini na wasijaribiwe sio hivyo sio sunnatullahi fil kauni